فصل و فی اللباس و زینتی فصل بعدی در رابطه با لباس و زینت است و یحرم علی الرجال لبس الحریر و التختم بالذهب حرام است بر مردان پوشیدن ابریشم و انگشتری استفاده کردن از جنس طلا اینکه شخص خاتم از طلا استفاده بکنه اصلا کلا هر چیز دیگه ای که از آهن باشه طلا باشه ساعت باشه انگشتر باشه این حرام است بر مردان و یحل للنساء و ابریشم الطلا حلال است برای زنان و وقليل الذهب کثیره في التحريم سواء کم طلا و زیادش در حرام بودن برابر است یعنی اگر یه چیز کمی رو استفاده بکند چه زیاد باشد با هم در حرام بودن فرقی نمی کند چه کامل یک انگشتری طلا باشد چه مثلا نگینش باشد فرقی نمیکنه حرام هست پس استفاده طلا برای مردان حرام است زیاد و کمش فرقی نمی کند و اذا کان بعض الثوب ابریسما و بعضه قطنا او کتانا جاز لبسه ما لم يكن الابریس مغالبا یک مسئله در مورد طلا توضیح داد حالا در مورد ابریشم توضیح ده میگه زمانی که قسمتی از لباس ابریشم بود و قسمت دیگر لباس پنبه یا کتان بود کتان هم از رویدنی ها گرفته میشد خب پس زمانی که قسمتی از لباس ابریشم بود و قسمت دیگرش کتان یا پنبه یا کتان بود جایز است پوشیدنش برای مردان مادامی که ابریشم آن لباس غالب نباشد در مورد طلا گفت کم و زیادش مساویان در مورد ابریشم میگه اگر اون لباسی که میپوشد قسمتی ابریشم داشت ولی ابریشمش غالب نبود کتانش پنبهش غالب بود میگه پوشیدن همچون لباسی موردی برای مردان ندارد فصل حقوق المیت حقوق مرده یلزم فی المیت اربعة اشیاء در شخص فوت کرده چهار چیز لازم میشه یک غسل غسل دادنش شستنش دو و و کفن کردنش سه و صلات علیه نماز خواندن بر میت چهار و دفنه و دفن کردنش پس این <coughs> چهار چیز از حقوق میت هستند که بر زندگان لازمند و اثنان لا یغسلان ولا یصلى علیهما اما از میان فوت شده ها دو گروه غسل داده نمیشند و نماز بر آنها خوانده نمی شود یک الشهید فی معرکت المشرکین شهیدی که در جنگ مشرکین کفار شهید شود دو و سقط الذی لم یستهل صارخا اون سقطی که زمان اون جنینی که سخت بشود و زمانی که سخت بشه فریادی ازش شنیده نشه یعنی مرده به دنیا بیاد پس سختی که بعضی از شارحین میگن دیگه سارخن نیازی نبود اینجا بیاد چون کلمه یستهل خودش به معنی اون صوتی است که از نوزاد برمیخیزد پس سختی که لم یستهل صارخا اینجوری معنیش میکنیم اون جنینی که سخت شود و صدایی از او بلند نشود زنده نباشد و یغسل المیت وترن شسته می شود میت وتر تا یک مرتبه دو مرتبه سه مرتبه به شکل تا ويكون في اول غسله و وفي آخری شيء من کافور در اولین باری که غسل داده میشه کنار گذاشته میشه و در آخرین مرتبه اش چیزی از کافور استفاده میشه خب الان دیگه چیزای جدید اومده هم به جای کنار و هم به جای کافور پس غسل داده میشه میت ویتر تا یک مرتبه سه مرتبه پنج مرتبه در اول مرتبهش از کنار استفاده میشه و در آخر مرتبه چیزی از کافور ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة کفن کرده میشاد ميت در سلباس لباس سفید که در اونها قمیص و ويكبر دیگه نیست نباشد ويكبر عليه اربع تکبیر گفته میشه در نماز جنازه اش چهار تکبیر و تکبیر گفته میشه بر میت در نماز جنازهش چهار تکبیر یعنی نماز جنازه میت سجد و رکو که نداره فقط تکبیر داره بعد از تکبیرات هم سلام داره میگه چهار تا تکبیر درش وجود داره اولین الله اکبر را که گفت یقرأو الفاتحه بعد الاولا. میخاند الحمد را بعد از تکبیر اولی ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ودرود را ميخانات درود بر پیغمبر صلى الله عليه وسلم را ميخانات بعد از تکبیر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الآخر ويدعو, ويدعو للميت بعد الثالثة بعد از تکبیر سومی مرد مرده دعا میخواند فيقول ان دعا است اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وساعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها پروردگارا این بنده توست و فرزند بندگان توست خارج شده است از نسیم دنیا از باد خوب دنیا و از گشادگی دنیا و محبوبه و احباؤه فیها و از آنچه که دوست دارد و از دوستدارانش در دنیا خارج شده است به کجا الى ظلمة القبر و ما هو لاقیه پس خارج شده است از روح و شارحین نسیم و ریح ترجمه کردن از نسیم دنیا و گشادگیش و آنچه که دوست دارد و از دوست دارانش خارج شده است الى ظلمت القبر و ما هو لاقیه به تاریکی قبر و به چیزای دیگه که اونجا ملاقات میکند اون حالات هولناک كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا این بنده تو گواهی میداد که معبود که معبود به حقی جز تو نیست تنهایی و شریکی نداری و همانا محمد بنده و رسول توست و تو آگاهتر هستی به این بنده از ما اللهم بر الها انه نزل بک به تو نازل شده است یعنی میهمان توست و انت خیر منزول به و تو بهترین اکرام کننده میهمانانی و اصبح فقیرا الى رحمتک و فقیر رحمت تو گشته است و انت غنی عن عذابه و تو از عذاب دادن او بینیازی وقد جئناک راغبین الیک شفعاء له آمده این با رغبت تا برای او شفاعت و واسطه گری کنیم براش دعای مغفرت کنیم اللهم ان کان محسنا فزد فی احسانه بار الها اگر محسن بوده است نیکوکار بوده است به احسانش بیفزا وإن کان مسيئا فتجاوز عنه اما اگر گناهکار بوده است از او در بگذر ولقه برحمتك رضاك و بده او را برحمتت رضایتت را از او راضی باش برحمتت بلطف به لطف رحمتت و قهی فتنة القبر و عذابه و نگه دار او را از فتنه قبر و از عذاب قبر وافصح له في قبره يا بیار برایش در قبرش و جاف الارض عن جنبه و دور کن زمین را یا بردار زمین را از پهلوهاش ولقه برحمتك الامن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبدأ أورا برحمتت أمنيت أز أزابت به لطف رحمت خودت او را از عذابت امان بده تا زمانی که مبعوث میکنی او را امن باشد تا زمانی که مبعوث میکنی او را به بهشتت پس بده او را به رحمتت امنیت را از عذابت تا زمانی که مبعوث میکنی او را در حال امنیت به بهشتت به که یا ارحم الراحمین به لطف رحمتت ای مهربانترین مهربانان ويقول في الرابعة و در چهارمی میگوید اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله پروردگارا ما را از پاداش او محروم مگردان و ما را بعد از وی به فتنه مینداز ببخش ما را و او را و یسلم بعد الرابعه و بعد از تکبیر چهارم سلام میدهد و یدفن فی لحد مستقبل القبلتی و دفن می شود در لحد قبرها موقعی که زده میشند اون پایین یک باریکی میزنند که میت درش قرار داده میشه اگر این در این بغل قبر بغل قبر زیرشو بکنند که میت اونجا قرار داده بشه بهش میگن لحد اما اگر در وسط اون قبر یه به اصطلاح نهر دیگه ای بزنن یه باریکه دیگه ای بزنن که میت اونجا قرار میدن بهش میگن شق لحد بهتر از شقه مستحبه هو دفن کرده میشه در لحت رو به روی قبله و یصلو من قبل رأسه رفق و علیکم السلام و رحمت الله جان بیا ويصل من قبل رأسه وداخل كرد کرده السمت شود از سرش برفق بآرامي ويقول الذي و یقول داخل قبرش قرار میدهد میگوید أكثر اللغات من أشارهين شارحین گرفتم أي يدخله یدخله القبر و میگوید اون وارد قبرش ميكونات چی میگوید بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة و خوابانده می شود در قبر بعد از اینکه قبر به عمق یک قد و بالا بردن دست عمیق شود بله عمق قبر به معنی این است که میگه ان یعمق قامتا قبر عمیق بشه یک قامت یک قد و بسطتا و اضافه شخص دستش رو بالا ببره ما در زبان خود در محلی خودمون میگیم یک سر و دست یعنی شخص میره تو قبر میسه بعدا دستشو هم بالا میبره به این اندازه زده بشه شارحین مذهب شوافه معنی کردند معنای قامت و بسته این است که شخص معتدل القامه شخصی که قد معتدلی دارد متوسطی دارد بره در قبر بیسه و دستاش رو بالای سرش بالا ببره میگه در آخر میگه اصحاب ما اندازه گرفتن این رو چهار ذراع و نصفی یعنی قامت و بسته با هم میشن چهار ذراع و نصفی جمهور فقهای شوافه برخلاف امام رافعی که میشون میگه سه زرا و نصف زرا هم از سر انگشتان تا آرنج دست رو میگند پس علما اندازه یک قامت و بستت رو چهار زراع و نصفی اندازه گرفتن و یسطح القبر قبر مسطح میشه یعنی به شکل کوهان نمیشه چون بعضی میگند به شکل سنام در میاد کوهان شطور البته این در فقهای شافعی اومده خب خلاصه مسطح قرار دادی میشه قبر یعنی یک دست راست و بنایی برش انجام نمیگیرد ولا یجسس و گچکاری نمیشه ولا بأس بالبكاء على المیت من غیر نوح ایرادی ندارد میفرماید گریه کردن بر میت به شرطی که درش نوحه نباشد نوحه اون است که صدا رو میبرند بالا و از صفات میت ذکر میکنند که این طور بود و اون طور بود و از این مسائل زود رفت و نمیدونم فلان شد و ولا شق ولا شق جیب پس میگه گریه کردن بر میت ایراد ندارد زمانی که درش نوحه نباشد و همچنین شق جیب نباشد یعنی پاره کردن پیراهن و دست رو بر صورت زدن و نمیدونم بر خود دود ریختن و از این مسائل از این حرکات و یعزا اهله الى ثلاثه ایام من دفنه و اهل میت تعذیه گفته می شوند تا سه روز از دفن میت مردم میرند اونجا اونا رو دلداری میدند میگن که خداوند سبحان خلاص شما رو صبر دهد و میت رو مغفرت کند و تعذیت خلاصه ولا يدفن اثنان فی قبر الا لحاجته و دو نفر هم در یک قبر دفن نمیشوند مگر به نیاز مگر زمانی که نیاز باشد در پاورقی گفته مگر زمانی که جنسشون یکی باشد مثلا دو تا مرد باشند یا دو تا زن اما زمانی که با هم دیگه فرق داشتند ناچارن باید بین اون دوتا یعنی یکی مرد بود یکی زن بود باید بینشون رابطه محرمیت یا همسریت وجود داشته باشه که در این حالت دو نفر قرار داده میشه اول اونی که بیشتر قرآن حفظ کرده قرار داده میشه بعدش دیگری همچنین میگه مقدم میشه مرد بر زن در قبر یعنی اول مرد قرار میدند خب کافیست جزاکم الله خیرم